Боже, ние се подпираме на Тебе и на Твојот Дух Свети. И ние тражиме да го благословиш Словото и веруваме дека тоа е Слово за оваа вечер, за оваа црква. Црква што ќе употребиш ти како алатка да менуваш, кога ние ќе застанеме одговорно да исполнуваме нашите задолженија, а ти сигурно ќе не благословиш за оно што е Твоја волја. Кога Твојата црква стои и прави се оно што е Твоја волја, Господи. Благословуваме времето што ќе го имаме заеднички во името на Исус. Амин. Амин. Гоки, благице не е тука, бевме у понеделникот кај Ристе на домашна група ПАМ. Упаднаме таму кај вика, е, ама бао, а утре има ли некаде? Па викам, не се уште така распоредени групите, па да биде понеделник кај Ристе, вторник убавите, среда молитва четврток, ајде да речем село, петок, не знам, кај Сузито, и да ние секој ден си правиме е, е, е, за да биде. Ама горе-доле и има, речи го, понеделник ако са домашните групи, те вторник сте одмориле, верувам де да со домашно читање и молитви, со сите обрски. Домашните групи не се замена за личното читање, личното време пред Бог, Средата е молитва, четврток веќе имате Джойс Майер, петок ќе имаме машки состанок, сабота алфа, алваджиите, недела пак е служба така да горе-доле пак има време. И Гоки вика, гладен очигледно уште повеќе да расте. Нема ли нешто друго? Скоро, речеш... Има ако си направиш. Дополнително, да. Ако си направиш лично време, тоа никој не ти го взима, нити може да ти го украде. Може би си помислите, абе добро, Гоки е слободен уметник, знаеш, студент и така натаму, ама и Благица е со истиот жар, со истата глад како него. Од работа е 20 са, два таму кај трк, право и она, исто вика, а ми беше мака у неделата на роден ден ми дојдеа, нели не се радува дека роден ден и било, како што би секој од нас би се радувал, него Абе, се си мислам, ке си отидат ли? Сега нема смисла да ги изпудам, па и подарок ми донесе, ама како да направам сега? И мора да пропуштам службата. И викам, дай ни Господи, така сите ние да видим со таква глад, кај шо ки чувствуваме, леле пропушти, леле пропушти службата, леле пропушти, не знам, групата, леле дружењето, моите браки, сестри. Ама, шо ке правиш, нели? И то се дешава, па Господ ќе го надокнаде Гоки. Не се секире како и да е. Верувам и оваа вече. Всеки случај наша одговорност. Ова вече сакам да зборам за тоа нека Господ ми помогне личната одговорност за исполнување на Божија повик. Бог не повикува сите и за спасение, и за раст, и за молитва, и за опростување, и за толку многу работи, за служба, Ама колку ќе биде сето тоа што Бог не повикал и што сака да ни го даде остварено, е лична одговорност. Однапред го знаете одговор и јас тука можам да прекинам, нели? Готово, јасно ми е се. Ама ај малку да удлабочиме се да разгледаме и од словото и некои други места. Така да вели Римјаните 14 глава, 11 до 13 стих. Зашто е напишено, Јас сум жив, вели Господ, зашто пред мене ќе се свитка секое колено и секој јазик ќе го прослави Бога. Жив сум јас, нема менување. Што ќе биде, ќе биде. Секое колено ќе свитка и тие што сега признават и тие што не признават еден ден ќе се свиткат, ќе се поклонат и ќе кажат Боже слава ти. Ние тоа почнуваме уште сега, не, За тоа пејаме. Ние му даваме славата на онај што стварно си заслужува единствен достоен за слава. Следниот стих, после него 12, и така секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Запомнете го, секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Можеме ли да го кажеме тоа? Секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Точка. Јасно, Та нема потреба за објаснување. Ти нема да одговараш, не знам, за комшијата или за, ако си му кажал, за Петко и Станко и од Биле, Господи, јас му кажа, Господи, јас се моли, Господи, јас не знам, помогна му, да не му трактат. После тоа што случува е нивна одговорност. Кој си ги поканил на црква и одбиле. Така да не се замарайте. Секој човек има и слободна воля лична одговорност што ќе направе со тоа, дали ќе оприфане спасението или не. И вика 13 стих, затоа пак да не се судиме еден со друг, туку подобро расудувајте за тоа вака му поставувам ли на својот брат сопка или препка, за да не биеме соблазнат да заради нас отпаѓат луѓето. Дај Боже заради нас да доваѓат до Господ, да го признаат, да поверуват а да се испитуваме Упс, има ли некој што отпаднал, нели? Дојдели од црквата и се соблазнале, чуле нешто не било нешто како што треба. И затоа сите што сте верни тука, без разлика дали се постари верни, помлади верни, имаме одговорност према пред Господ за сите тие околу нас како се суваме шо зборувам. Ама крајна сметка секој за себе ќе се одговара. Па дури да е, не знам што кажано, или направено, секој ќе се одговара за себе, дали ќе опросте, дали ќе го надмине, дали ќе за затоа што е лична врската меѓу тебе и Бог. Останува му црквата, па ако сака камења на кипајгата, не дошт, не снег, не град. Одам на црква, ќе читам Библија, па што сакат нека прават, нека викат или... Нашата сестра баш ми беше кажувала, а, вика, јас дома и кажа, кога сакате утеко на неделата, гледайте си телевизија. Ама тие два саата, кога се каже недела и петок од 12 или од четврток вечерта од 7 и пол, колку е тамука термина? 7 и пол, тога е кај мојот телевизор. Така да, да се знае. Второто место што сакам да го разгледаме поново е одна позната споредба на Господ Исус од 20 втората глава на Евангелието по Матеј, прво за сватбата на царевиот син, ќе се сетите вие што сте ја читале, нели Гоки? Сите што сте ја читале. Вели, одговарајќи Исус пак им говореше во парабола и рече, Царството небесно прилега на еден цар кој направи свадба на својот син ги испрати своите слуги да ги повика поканетите на свадба, а тие не сакаа да дојдат. Потоа испрати други слуги и им рече, кажете им на поканетите, ете приготвив јадење, јунците мои се што е угоено се закоа и се е готово, дојдете на свадбата. Но тие не сакаа да знаат за тоа, туку си отидоа, кој на нива, кој по трговија А некој пак ги фатија неговите слуги, ги смеја и ги убија. Значи, овие одат да ги канат на свадба, овие не само што се подсмеват, туку и си наоѓат изговори, вика туку дека некој од неговите слуги били убиени. Ти му носиш добро, дојдеме на свадба, онда те у тебе замисли. А тоа се однесува на нас луѓе. Ете каков ќе биде некој шприено. И ете како некош наши браке мисионери у одредени земји страдат за Господ. Одат за добро да ги поканат на свадбата на јагнето, а завршува се убиство, не за само тоа, и сме валес. Кај нас стално викам, најтешката работа што може да ти се случи е да, да ти опадне рейтингот, угледот, да зборнат лошо. Леле, леле. Нели? И ти ли така, и ти ли таму верци, нововерци, правоверци, кривоверци или секакви. Јас викам, не е толку битно да го да сум православен, многу побитно е да ославам правиот, истинскиот Бог. Запомнете о тоа. Дали некој православен еден ден ќе се станеме ние пред Бог и ќе видиме кој кого правото го славил, колку го е славил, дали го е славил правио или кривиот, кривото, ќе застанеме, а веќе ние уште сега знаеме, фала Богу. А по описот на тоа како не примат, кој им кажуваме, кој ги канеме на свадбата на јагнето да се покаат, очигледно сите овие работи. И се разпознаваме меѓу слугите што викат аве, жртвата е направена, се е готово, само покај се и прифани го. Нели? Нема тука филозофија и прост човек може да го најде тоа. Штом чу за тоа царот се налути ке речем, нормално. Нели, да ти ги утепува слугите, ти спремаш се готово, толкаваш те, испратил си ги и пак се налути царот, испрати своја војска и ги погуби убијците и им го изгоре нивниот град. Да, Бог е любов, ама Бог е и праведен. И кога страдат неговите, не е баш се исто, нели? Тогаш им рече на слугите свој, свадбата е готова, но поканетите не беа достојни. А затоа отидете по крстопатите и колку мине ке најдете, поканете ги на свадбата. Излегоа слугите на крстопатите, ги собраа сите што ги најдоа, лоши и добри, и се наполни свадбениот дом со гости. Не тие правобитно за кој што беше план, ајде да не речем сватовите и другите роднини. Сега кој ќе најдеш собирај. Добри, лоши. И тие што немат врска со со царот. собирајте да не пропадне света е така да пропадне. Исус Христос умре, жртвата е веќе заклана, нели? Предадена, се е подготвено само да луѓето речат да, Господи, и јас сакам да бидам таму. Да само и само да се наполни неговиот дом. И кога влезе царот да ги види гостите, забележа е необлечен во свадбени алишта. Сега тука внимавајте Па рече, пријателе, како влезе овде необлечен во свадбена руба или свадбени алишта облека, а тој молчише. Тогаш царот им рече на другите, врзете му ги раците и нозите, земете го и фрлете го во крајната темнина, таму ќе биде плач и крцкање со зави, зашто мнозина се повикани, а малкумина избрани. И си вика, нели малце сурово во се човекот дојдел на свадба, па нели овие беа криви што те пале ги слугите, те дај колку толку направил напор да само Само тоа што немал свадбен облек. Едно од толкувањето што ги имам слушано е дека некој се давале буквално облеки за да бидат пристојни сите и тие кои што немат да имат. И ако тоа е вистина, истото нешто се случува и со нас кога дојдеме кај Бог кој што ни даде една нова, чиста, света, праведна облека. Ама прашање е колку ти и јас ја чуваме чистата облека. Ние што сме поканети, поканети сме, нели покајал си, ама што правиш веќе како христијанин? Упс. Е тука е веќе другото. Затоа е тука изненадувањето дека некој од свадбата горе на небото буквално да биде изфрлен упекол, леле мам, не е ваш пријатно пораката. И кој има уши да слуша, нека слуша. Тоа го зборува и откровението. Кој има уши, што зборува духот на црквите, нели? Нека слуша. Им рече, врзете му ги раците и нозите, земете и сврлете во крајната тегнина, таму ќе биде плач и крцкање со зави. Тешка казна, затоа што го е познал спасението, знае жртвата, знае што се е направено, знае и за облеката што му е била дадена, ама не го сочува сето тоа за денот кој ќе биде свадбата. Како си можел ти тука да дојдеш неподготвен? Нели сакаме општа весела, сакаме чистота, сакаме светост. И тоа го зборува исто така откровението, кај што вика ништо нечисто нема да влезе одговорноста да си сочуваме спасението, одговорноста да си сочуваме облеката, одговорноста да одеме у светоста, ама и одговорноста многу повеќе од колку само тоа. Се оно што си чул, да го примениш. Некои луѓе кои што идат со години на цркви, на црква и слушат пораки и пораки и сами читат и книги и Библија и се натаму. Господ им е дадел толку многу работи да чујат, така да буквално по-строго ќе бидат судени. Одговорноста пред Бог за тоа што правиме со слушнатото. Како слушаме? Сме одговорни не само чули го, не го чу, него и колку го применуваш оно што си го чул. Колку сето тоа го ставаш во пракса. Господ нека ни даде уши што слушат за да останеме да го применеме сето тоа патем да не забравам тука за повико. а, римјаните пак, преска што го беше помнал, ајде, римјаните 8 глава, зборува 28 стих, каква е Божјата воля за тие кои што ги е повикал 8.28 до 30. А знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани. Ели речеме? Божјо повик и нашата одговорност во исполнување на Божјо повик. Бог повикува, ајде да не речем беше и пред некој ден и пророчки кажано што тоа Бог сака за тај човек, за таа особа, Ама не исполнува Бог, туку ние сме тие кои што на нивото кај што сме, у ситуацијата кај што сме, у околностите у кои што живееме, знањето, треба максимално да дозрееме за наредното ниво, нели? За да можеме спремни да отидеме на секое наредно ниво. Со само денеска баш со Даниела а, математик, се оно што било пропуштено од претходните години пробаме да надокнадеме за тоа што гледаме дека Сара и Ана Марија спремаа се исклучиво да бидат музичарки и многу не обркаат внимание на математика. Сега можете да мислите колку е лесничко да се биде таму и да мора да се труда да надокнадува математика, пропуштено една бивша музичарка. Секој кој шо оде од пето у 6, од 6 у 7 треба да знае од претходниот клас што е било, нели? Затоа е лошо кога луѓето пропуштат службите, кога пропуштат некои работи и шансите у живото, оние лекции што Бог има и практично да ни ги даде, да ни ги покаже, за да положиме испитите. Инаку секе паѓаме на истите испити додека не ги положиме. Враќаме се тука. Знаеме дека на сите што го љубат Бога и се повикани по неговата волја се им судействува на добро. Не е секојаш околностите, се е супер, се и врве, мете им леко и тече, току се што се случува е за добро. Разбираме го тоа, нели? Добро. Зашто оние кои однапред ги поз, призва или ги позна, ги повика, нив ги предопредели да бидат слични, сообразни на ликот на неговиот син, та тој да биде првороден меѓу многуте браќа. Оние што ги предопредели, тие и ги повика, кој ги повика, тие и ги оправда, кој ги оправда, тие и ги прослави. Тие што се повикани од Господ, целта е да бидат слични на Господ Исус. Тие кои што се повикани, колку одеме у повико што Господ го има да бидеме слични со Исус Христос. Христијанство значи или еднакво да бидеш како Исус Христос. Не да видиш како твојата црква, не да видиш не знам што како традициите, како детите, како што луѓето викат, туку христијанство е еднакво да видиш како Христос. Затоа сме повикани. Колку што е можно усе да се ослободуваме денеска и утре и секој ден од работите што не прават да бидам јас сличен на ангел, а да не бидам сличен на Исус Христос. Божија повик за твојот живот и за мојот живот е да бидеме слични на Исус Христос. Колку јас и ти си ја исполнуваме одговорноста за да бидеме слични на Исус Христос. Штета е за тоа што ги спрема сликите, ајде да кажем 2013 првото крштевање и гледате таму девет души се крстиле од првата група Колку ще има сега прични од 2013 що се пръщия? Първата група, сестра Тријанка. Първата група, първата група. Ти си втората група, нели? И Давид, 20. После 2013 од втората група, освен Милкица, кој има друг? Еден, така ли Милкица? От да. Од 2014 ваа година што се кръстия колку души има? Јана. Јана. Разбирате ли? 9 души, 9 души, 8 души, 9. Каде е одговорност? На пастора што ги крстил сите тие. Така ли? Или на тие кои што треба сами да чекорат у Господа и да растат за тоа што шансата е дадена да дојдат на црква, да читат Словото, да растат исто како што вие сте тука ама сите они имат некоја причина. Јас ќе речем колку нивните изговори се вистински одржани причини да не бидат на црква, Господ знае да ги оправда или осуди. За мене ако некој ми рече брат не можам, и ама може да е измислена работа, разбирате ли? Може тотално лага да е, ама мое е да ако ти кажуваш така јас да речем вада не ме лажиш, ако не е очигледно нешто кој што го гледам. А? Еден знае. И пред него и јас и сите ние ќе бидеме крстени. Сеќавам се на Грозданов што цитираше некој анонимен пастор вика толку многу души има што сега би ги открстил. Не само што ги крстил, туку би ги открстил. To baptize them back or unbaptize them. But there is no such thing. Нема таква работа, нели? Не можеш да открстиш некој а уствари они самите се шкртнуват, открстуват, одречуваат од кръста и од Христос и од сите тия работи. Така да секој за себе ќе одговара пред Бога. Римјаните 14:12, така ли беше? И тоа сакаме да го нагласиме. Секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Моје е да дадам шансата, моје е да ве охрабрам, моје е да ве пучам. Луѓе, читајте Библијата. Како ќе дојдат откровенијата ако не се чита Библијата? Како ќе опознаеш Исус ако не се нели копа да го најдем Исус? Ако луѓето не се молат како Господ да ги одговори тие работи потреби, да ќе даде тук таму, ама некој друг да се моле ако може. Како луѓето ако не доваѓат на црква ќе растат духовно и у Господа, и у односите еден со друг. И стално викам, за тоа што, внимавајте сите, Рики, за тоа што црквата се состоја од несовршени луѓе, е идеално место за да се расте у меѓусебните односи. Оти јас не сум совршен, оти ти не си совршен, оти ајде, било кој да Милчето не е совршен. <laughs> Зоки верулици верувам си тоа. И Зоко не е совршен. Да. А, така, добро. Не го почитувам. Зато ни е добра шанса да, да... Он се израдува за тоа. Зато ни е добра шанса да растеме меѓусебните односи. У опростувањето, у прогледувањето, у охрабрувањето Затоа што ако се замара човек на секоја една и замера на секоја една ситница, отиде и црквата, отиде и пријателството, отиде и врската. Што ти е битно? Побитен ли ти е Христос или твојата работа за која што си се замерил? Кој е одговорен за опростувањето? Ние. Кој е одговорен за читање на Библијата? Ние. Кој е одговорен за времето твое со молитва, со Бог? Ми, исто и како и пост. Кој е одговорен дека треба да се посте, а? Газа е крив. А, тај газата. Он сака само среда и петок да постиме ние да молиме ние. Кој, кој е одговорен за најголемата заповед на, на љубов у Библијата што е дадена? Кој е одговорен не да цитира, да, да ја практикува, брат ми? Амин. Амин, ние. Ја и ти. Ја. А така, ја и ти. Да одам ли натаму? Кој е одговорен да помага со оно што може на сиромашите околу нас? Упс. Амин. Не, ама тоа е работа на пасторове да Кој е одговорен да сведочи на неверните околу нас? Амин. Ме, а на тие отпаднатите што биле крстени што сакат да се открстат за да се вратат? Па ако треба и ги ги не нема да речем па да ги крстим, ама ќе ги простиме, нели? Не е библиски да ги крстиш пак. И има уште еден куп такви работи за кои што наша одговорност да брат, сестро, браке и сестри. Моја и твоја одговорност. Ако јас и ти си ја земе одговорност и одеме у повико, исполнуваме го оно што сме го разбрале од Библијата дека треба. Кој чул, кој имал уши да слуша, колку послушал, разбираме ли го тоа? Едно од објаснувањето што ќе ослушате утре вечер од Джойс Мар и многу ми се допадна, она цитира вика објаснувањето за тоа кој има уши да слуша, но пардон, мнозина се повикани, а малцина се избрани, е тоа дека мнозина се повикани за некаква служба, за нешто да прават за Господ. Сите имат план од Бог, судбина што зборуваше Алан. Ама не сите ќе бидат спремни да ја платат цената за да се оствари тај план. Не сите ќе се распнат себе си, не сите ќе се одречат себе си, не сите ќе оземат крсто свој и ќе одат по Христос затоа што цената ќе им изгледа тешка, затоа што ќе има некои споредни работи што ќе им се чинат поважни и одговорност во тај момент па другите околностите, Господи, <laughs> газдата шепце мој. плата нема, пари нема, тешка работа, у Македонија живееме, не можеме да бидеме такви христијани. И секој префрламе одговорноста на некој или нешто друго, само не јас. Одговорноста за тоа да одиш у твојот повик, за да го исполнеш твојот план за твојот живот што Бог го има, е твоја лично. И јас денеска ќе ви поделам на сите по еден лист на тие кои што не веа на машкиот состанок. Ами и не се многу тие очигледно дека ќе може пак и на жените. И на жените, да. Тие што не веа на машкиот состанок, кажувам ти ми се допадна како Лоренц ги поттикна работите да ни се средат малку глава. Шо тоа? Ке ви даваме пенкалца, вие кои што немате, норма има, после ми ги враќате пенкалата, ќе си ги бравам колку са, да видиме ќе станам некој Ако не пишува после. Значи, што е најприоритетно во твојот живот? За што си најодговорен. Пробај да ги средеш работите, ако ли не, пишувај ги кога што ги дидат, па после пиши, во треба да ми е на прво место, во на второ, во на трето место. Имаш како... Абе, мајк ти може да баш прво чува вас писмена задача ќе правиме вие тука екстремно. А, екстремно се ще ви се кажеш екстерно. Да, не срмано. Да, Да, може белдице или кој таму ќе земите од вестарките или од нешто тука, дајте на кој се. Приоритетно живото здраво, за кое си най-отговорен пред Бог, за който работи си одговорен, най сум живото за која тоа работа? напишете барем, барем пет работи да пробите да смислите ако има и повеќе. Наредните 3-4 минути. Зашо си најодговорен? За која работа, за која личност си најодговорен? Ако е твоето здравје, на пример, да речеме, пиши го твоето здравје, ајде. Ако е споделување на Евангелието, пиши го да сведочам на кого? Ако е молитвата или читање Библија или заедништо, пиши го тоа. Ако е работата и прехранување на семејството, пиши го. Не стран. И пробајте да размислувате управец не така би требало, него како ти се работите сега подредени, за да видиш после разликата. Да, ломи на прво место, ама би требало да биде на трето и четврто или пето место. И чујте си ги листовите, не ги зијам јас, јас да ги читам за, за мене, за вас тие за да работите ни бидат по-бистри у глава. Може да имате пинкална тема. Не ме. Тема. Ја те не тема го видам. Ще се чекшувам. Пишали да? Блашка. Оно пишува од Милка. Шалам се. И само размислите се на кој тоа начин може да се стават, запишите си може би идеја, како таа најважна работа треба да, или тие работи јас можем практично да ги исправам сега, наредната година. Разбирате ли? Ако мене доктора ми речел не внимавај за високиот притисок. Оти може да ти пукне срцето. Значи што значи тоа? Да изфрлам солта од искрената, да се движам повише, да не се нервирам, нели? Практични смерници. Ако ти е целта дека едва се преживува, членно. работа треба да се тражи, да се заработува и да се штеда од друга страна. А ако ти е целта, е духовна, како што би требало, јас се надам дека некој има ставено и духовна цел таму, да се проповеда Евангелието, на тоа начин ја би можел на тие што највише ги сакам или непознати да им зборам, да им дадам, кажам, да ги доведам, да ги поканам, да се молам за нив, шо да уклучам во наредната година за да ги видам тие луѓе спасени. Еве ближи се крајот на оваа година. Како тоа да се оствари? Приоритетот. Колко стварно ни е приоритет? Пишете си чисто практично, за да знаете. Добро е начинот на размислување, да натера најважните работи да не бидат стварно најважни работи. Оти факт е дека сите ние си губиме некаде времето, а ќе одговараме за многу работи пред Бог, нели? Добро, ајде ќе оставиме дома, ако не, да си го довршите. Јас сакам домашното да тесто Сакам да завршам со овие стихови тука од Ефесијаните, втората глава, 8 до 10 стих, да ве подсетам, има партнерски однос меѓу Бог и нас и исполнување на Божиот повик за нас. Ефесијаните втората глава 8 до 10 стих. Зашто по благодат сте спасени преку верата. И тоа не е од вас, туку е дар Божи не е од делата за да не се пофали некој. Е сега да беше до тука вистината, тука ќе прекинуваа стековите. Не е од делата бе. Абе, не е битно јас ништо да правам. Слободен сум, ама вера без дела е мртва, нели? Изработувате го со страв своето спасение. Следниот десети стих вели зашто ние сме негова творба, создадени во Христос Исус за добри дела, што Бог ги определил уште од порано да живееме и да одиме во нив. Не сме спасени од добри дела, а сме спасени за добри дела кои што Бог ги испланирал. Не е од твојот повик, не е од твојата дарба, не е од не знам убавината и способноста или талентите, Тоа сето ти е од Господа дено, како си формиран, таква личност ти си од Господа ден, ама по милост, заради твојата вера у Христос си спасен. И сега, за да го ствариш твојот повик, треба да одеш у тия дела. Ти имаш одговорност колку тие добри дела што Бог ги планирал ке се исполнат. Колку ќе го исполнеш твојот повик, Дали е евангелизатор, дали е пастир, дали е апостол, дали е, не знам, дар на исцеление, дали е пророчка дарба. Гробиштата се полни со луѓе што имат неостварени соништа, визии, планови за бизниси, таленти закопани, па дури да не речем и дарби духовни и други, затоа што не се дрзнале од срам што ке речат другите луѓе, било им положно. а, страф како ќе ме гледат или некои други кочници за да не се остваре Божјиот повик. Ословувајте се еднашка се живее и еднашка се умира. Бидете оно што Господ испланирал вие да бидете. Исполнете го повико, бидете партнери на Бог за да може да ве направи, да не направи сите нас оно што он сака. Амен. Негова совршена творба да го прославиме у живото и со добрите дела што он ги испланирал. Господ да не благослови. Амин. Чувајте си го, јас си го чувам ово од петок и ќе очувам у Библијата за подсетување, за да знам што ми е приоритет у живото, што ми е најважната работа и како можам тоа да го исполнам за наредната година. Така да Господ нека не благословува да ги исполниме тие работи.